Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը հրատարակել է Կիրովաբադի հայերի ինքնապաշտպանությունը 1988-1989 թվականներին ըստ ականատեսների գիրքը։ Այն ռուսերեն է։ Կազմել են դեպքերի մասնակից ՈՎԿ Գրիշա Օգանեզովը եւ պատմական գիտությունների թեկնածու Հրանուշ Խարատյանը։ Ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվել է 1988 թվականի նոյեմբերի 22-ին քաղաքի հայկական մասում։ Ի վերջո ազերիները հասել են իրենց նպատակին, հարկադրելով հայերին տեղահանվել։ Մյուս մանրամասները Հրանուշ Խարատյանի հետ զրույցում։ Տիկին Խարատյան Ադրբեջանում 1988-ից հետո հենց 1988-ի փետրվարին սկսվեց Սումգայիթի կոտորածը, դրան հաջորդեցին Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում հայերի ջարդեր, 90 թվականի հունվարին Բաքվի ջարդը, դրանք քիչ են ուսումնասիրված, մեկ կամ երկու տեսանկյունից կամ ականատեսների վկայություններ են, պատմագիտությունը լրջորեն չի անդրադարձել Ադրբեջանում տեղի ունեցած հայերի ջարդերի տարիներին։ Դուք գիրք եք հրատարակել Կիրովաբադում հայերի ինքնապաշտպանության մասին։ Ինչու անդրադարձել եք հենց Կիրովաբադին, այն պատճառով, որ Կիրովաբադում լուրջ դիմադրություն է ցույց տրվել ազերի հրոսակներին։ Նախ ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ վերջին 25-ամյակի իրողությունները մեծ հաշվով լուրջ պատմագիտական հետազոտությունների առարկա չդարձան։ Նույնիսկ դարմանալի, բայց այն ավելի շատ քաղաքական շահարկումների եւ քաղաքագիտական քննարկումների նյութ դարձան, քան պատմական վերլուծությունների։ Արդեն ավանդույթ է դառնում, որ մենք կարևորագույն երևույթներին 50-60 տարի հետո նոր սկսում ենք անդրադառնալ, մինչդեռ ականատեսը կրողն ենք նաեւ այդ process-ների եւ ես ես ցավով ձեզ հետ ստիպված եմ միանալ, որ ոչ Սունգայիթը, ոչ Բաքուն, ոչ եթե կուզեք ընդհանրապես այս ամբողջ գործընթացը բնակչությունների բռնի տեղահանությունը, կամավոր փոփոխությունները բնակչության, դրանց պատճառները, դրանց ընթացքը եւ դրանց հետևող երևույթները հաստատի ուսումնասիրված չեն։ Սունգայիթի երևույթը հետաքրքիր էր նրան, որ այն փաստորեն միակն էր, որ դեռ խսեմ ժամանակ ինչ որ կեղծ բան արվեց, իբրև դատավարություն է ընթանում, եւ այդ դատավարության նյութերը այս կամ այն չափով, քանի որ հայ փաստաբաններ էին մասնակցում, այս կամ այն չափով մեզ մատչելի դարձան եւ Սումգայիթի ականատեսների վկայությունները ուղեկցվեցին այդ դատական ֆարսի, բայց այնուամենայնիվ դատերանում հնչած ինչ որ հարց ու պատասխանների նկարագրություններով։ Չնայած մեծ հաշվով պատիժ չեղավ, ակնհայտ էր արդեն իսկ դրանով, որ երևույթը ընթացքը ռուսական տերմինով ասած ադաբրյամսով է գնում, այսինքն իշխանությունները ոչ թե ոչ թե པարս հավանություն են տալիս, այլև կանգնելու խաչալերում են։ Կանգնելու են այո այդ գործողությունների հետևում։ Կիրովաբաթին ես անդրադարձա եւ իմ գործընկերը, որ ինքը հենց Կիրովաբացի է եւ այդ երևույթների մեջ Գրիշա Ուգանյազովը Կիրովը, որովհետև նախ եւ առաջ Կիրովաբաթը միակն էր, որտեղ կար ինքնապաշտպանական կազմակերպական փորձ եւ ռեալ ինքնապաշտպանություն։ Մենք ունենք ելի գյուղեր, որտեղ այս կամեն չափով ինքնապաշտպանություն եղել ուղակի հարցակումից, բայց Կիրովաբաթում ինքնապաշտպանություն շարունակվեց մոտ 3 շաբաթ, եւ դա ռեալ ինքնապաշտպանություն էր։ Այսինքն մարդիկ որոշակի աշխարհագրական տարածքում հավաքվեցին, նույնիսկ փորձեցին զինվել ինքնապաշտպանական ինչ-որ բաներ հավաքեցին, բայց նաեւ լուծումները իրենց կյանքի համար իրենք էին փնտրում։ Գիշեր Ընկերները թափոն գնում էին ծեծվող եւ թիրախ ընտանիքներից հայրին բերում էին հայկական եկեղեցու շուրջը կազմել էին մի այսպես կոչված ժամանակավոր փախստականական ավան, դա հայկական թաղամասում էր եւ բնակիչների տներում էլ էին գտնվում մարդիկ։ Ստեղծել էին հոսպիտալի նման բան, երկու շենքեր ուղակի բռնագրավել էին եւ այդտեղ ծեծվածներին, ջարդվածներին բժիշկները բոլորը հայերեն բարձր բոլոր աշխատանքը կամավորել, բուժքույրերը, բժիշկները աշխատում էին այդտեղ որ այդ բան իրենք էին փողը հավաքում։ Մի քանի օրից դադարեց այդ թաղամաս ցանկացած մատակարարում հացի, դեղորայքի եւ սրանք բոլորը պետք էր գտնել։ Փող չկար իհարկե, աշխատատեղերից մարդկանց ծեծած ուղակի դուրս էին անում եւ հակոստի խնդիրներ մարդիկ չէ որ փախչում էին հենց այն հակոստով, որը Այսինքն այն մարդիկ, որոնք հայկական թաղամասում չէին բնակվում։ Այո, այդ ընտանիքները, որ խառը շենքերում էին ապրում, մոտ 5000 փախստական նրանք ստիպված էին կերակ գրելու, տելիքի խնդիր լուծել, հագուստի խնդիր, դեղորայքի խնդիր լուծել։ Իսկ քանի հայ էր բնակվում 40000 էր մոտ հայերի թիվը, սա բոլորն էր, թե հայկական թղամասի, թե ոչ հայկական թղամասի։ Մի ամբողջ Ստեփանակերտ կարելի է այդպես ասել։ <laughs> Այո, նրանք բնակչության, եթե չեմ սխալվում, 300.000 էր մնացած ռուս, ադրբեջանցի եւ այլն, ամբողջ բնակչության մեջ ամենամեծ թիվը չէր անշուշտ, բայց զգալի տեղ էին զբաղեցնում, հատկապես եթե նկատի նկատի ունենանք, որ հայրի սոցիալական ստատուսը միջինից բարձր էր սովորաբար եւ բնականաբար սա իրենց կենցաղի մեջ էր արտահայտվում, բազմաթիվ աշխատատեղեր կանգնեցին, բայց ես իմ ասինած չեմ անդրադառնա։ Կարողացան պաշտպանություն կազմակերպել նախ եկեղեցում եւ եկեղեցու շուրջը, ստեղծեցին շտաբ, գիտեին, որ իրենք հարվածի տակ են, որտեղ հասկանում են, որ իրենք ԽՍՀՄ տեսանկյունից անում են հակաօրինական գործ, իրենք իրենց պաշտպանում են։ ԽՍՀՄ իրավունք չկա իրենք իրենց պաշտպանին։ Եվ հետո Տիրոբաթը հայտարարեց պարետային ժամ, եւ պարետային ժամ ուներ իր դրամաբանությունը, դուրս չգալ, չխոսել, միտինգներ չանել, իսկ իրենք անընդհատ միասին իրենց ամեն քննարկում անվանվում էր միտինգ եւ սա արդեն մեղադրական էր իրենց նկատմամբ եւ այս մարդիկ իրենց ամեն մի խոսքը ձայնագրել են իրենց բոլոր քննարկումները ձայնագրել են։ Բարետի հետ։ Իրենք իրենց հետ են։ Եթե հավաքվել են 9 մարտ քննարկել, ինչ անեն էտել են ձայնագրել։ Ձայնագրել են բոլոր փախստականների առաջնային հաղորդումները, ձայնագրել են ինչպես պետք է գնան տնից ում ինչպես օգնեն, որ զինվորականին դիմեն, որ զինվորականն ամյուսներից անհամեմատ ավելի բարյացկան, որի կարող են խոսել, որնա որ շատ կոշտ է եւ հարբեցող է եւ շատ դժվար է նրա։ Այս բոլորը ձայն հայտնագրվել է։ Գրանցվել են բոլոր բնակարանային կողոպուտները, հրդեհները, ջարդերը, դուժացները, բայց գրանցվել են նաև խուլիգանները։ Այն, որ մենք անդադ լսում ենք, որ խուլիգանստույի էլեմենտը, բարձր հարևաններն էին հաճախ հարցակվողները, զարմանալի, զարմանալիա, իհարկե նաև պաշտպանողներն էին հարևանները։ Սա մի առանձին քննարկման նյութ է, բայց հետն էլ մի քանի դեպք ունեն, երբ որ ուղակի այդ եկեղեցու շուրջը լրտեսող ադրբեջանցի երիտաս երիտասարդների են բռնել, այսպես ասած, ճակերտավոր գերի մի քանի օր պահել եւ ձայնագրել են նաեւ նրանց հարցեր են տվել, թե ով է իրենց ուղարկել, ինչ խնդիր պետք է լուծեին։ Սա շատ մի հետաքրքիր երևույթ է, փաստաթղթավորված է եւ ուշագրավ է, որ այս ամբողջը սկսվեց նոյեմբերի 22-ին, նոյեմբերի 26-ին 1988 թվականին։ Այո, 88-ի։ Նոյեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ դատախազությունը 70 հատուկ քննիչ է ուղարկում Կիրովաբադ այս գործերը քննելու։ 70 քննիչ դա մի ամբողջ դեսանտ է։ Այդ 70 քննիչ աշխատում է այս նույն ինքնապաշտպանության կազմակերպիչների հետ նույնպես։ Ինչպես է վատ զինված հայերին հաջողվում դիմակայել, գուցե նաև ինչ որտեղ դեր խաղաց պարետային ժամը։ Ոչ մի դրանում խոսքի ավելին ասեմ, գետը բաժանում է հայկական թաղամասը թուրքականից եւ 4 կամուր կամուրջները, որոնք գետով կապում էին, այդ 4 կամուրջների մոտ էլ բարետային վերահսկողություն կար եւ որոշակի ժամերի այդտեղ իրավունք չկար անցնել։ Իհարկե հայրին օգնում էին նաեւ եւ առաջին հերթին օգնում էին այն կողմում մնացածներին, զինվորականները, որոնք տանկերով էին մարդկանց բերում էին ու հանձնում էին եկեղեցում գտնվողներին։ Դրա հետ միասին պարետը ամենուր պահանջում էր վերացնել այդ ինքնագործունեությունը, որտեղ դա պարետային ժամի տրամաբանությանը խախտում է եւ նա նացիոնալիզմի եւ ազգամիչյան գրքերի բորբոքումը, եթե դուք այստեղ հավաքվել եք առանձին։ Սա մի շատ ուշագրավ սյուժետային զարգացում է իրականում, որտեղ թե բառամթերքը, թե դրա փոփոխությունը վերջի վերջո դեկտեմբերի սկզբին քաղաքային իշխանությունները իրենք են առաջին քայլն անում այս մարդկանց հետ բանակցելու եւ պահանջ ընդունում, որ թողնեն ու գնան։ Այս բոլորը վերաբերում էր ուղակի էվակուացիային, հայերի էվակուացիային Ադրբեջանից։ Եվ հայրը հասկանում էին, որ իրենք ստիպված են դինելու գնալ, մտածում էին, նվազագույն կորուստներով գնալու մասին, որտեղ եթե այսպես թողնում գնում են բնակարանների գույքի եւ այլն խնդիրներ են, եւ սրանք առաջարկում էին, որ այս բոլորը քաղաքային իշխանությունների հետ գրանցվեն։ Իսկ քաղաքային իշխանությունները հիանալի կերպով փորձում էին դարձյալ հետքերը վերացնել։ Մեր ամբողջ աշխատանքը ցույց տվեց, թե ինչպես են վերացվում բռնի գործողությունների հետքեր։ Փաստաթղթեր չկան, դատավարություններ չկան։ Գրքում են կահրատարակած, բայց ոչ այսօր մոտս ահրելի նյութ ունա, որ հնարավոր չէ բոլորը հրատարակել, որտեղ Կիրովաբաթում այդ քննիչների ներկայությամբ դատական գործ սկսածները 2 տարի հետո Կիրովաբաթից ստանում են թղթեր, որ ձեր գործը այսինչի դեմ հարուցված քննվում է, դուք պետք է գաք դատարան, նվկայություն տալու այլապես չի կարող Կիրովաբադ 93 թվին գնա վկայություն տուր։ Ադրբեջանում ամեն մի հայ գլուխը գնահատված էր, չգիտեմ ինչ։ Մի 5-6 այդպիսի թղթից հետո գալիս է, որ վկաների բացակայության պատճառով գործը փակվում է, կամ մի քանի զավեշտալի գործը փակելու դրվագներ կան, որ գործը սկսվել ազգամիջ համբախումների պատճառով եւ փակում է հանգամանքները վերանալուց հետո։ Այսինքն որ մարդ համահացել, բռնաբարվել, դրանք չեն էականը։ Հանգամանքները վերացել են, հանցագործ չկա գործը փակվում է։ Սրանք բազմաթիվ են եւ ես կարծում եմ, որ իրենք նաեւ իրավական հիմքեր են, անուններ կան բազմաթիվ եւ հարցակվողների եւ հարցակման ենթարկվողների, նրանց մեծ տվյալի մասի կենթանին ճիշտ է ծրվել են եւ մի ուշագրավ բան էր որ Կիրովաբաթի դեպքերի ժամանակ դա բացարձակ փակ ինֆորմացիոն տիրույթ էր Կիրովաբաթի մասին չի գրվել ոչ մի տող մարդիկ ուղակի խենթանում էին այդտեղ երբ որ թերթեք կտեսնեք ինչ հույզեր ինչ ցարսափելի ծանր ապրումներ ջարդ կորուստ երեխայի սպանություն բռնաբարություններ դրգույքի եւ բնակարանների մասին չեմ ասում եւ այս մասին ոչ մի խոսք չի եղել միայն ճիշտ մեկ տարի リセット 89 թվականի նոյեմբերին ժամանալի կերպով ըստ երևույթին Ադրբեջանի համար մի քիչ պատժելու բան կար մտածված 10 այն ժամանակվա ԽՍՀՄ ժողովրդական հաղորդման ժամանակ ասվեց որ մի տարի առաջ Կիրովաբաթում եղել են այսպես դեպքեր ինչու ասվեց մի տարի առաջ որ եղել էր մի տարի առաջ մի բան կասիկ իսկ այս մարդիկ այդ օրագրերից իրենց գրություններից երևում երազում էին մի ժուրնալիստ գա մի տող բան գրի իրենք անդադ սոս էին գրում ուղարկում էին նամակներ ռուսներ նամակները չէին գնում, փորձում էին հեռախոսով Մոսկվա, ռուսներ էլ կային, որովհետև Մոսկվայի Երևանի իրենց ցանոթներին, հարազատներին լուր տան, որ աշխարհում մեկը իմանա, թե իրենց հետ ինչ է կատարում։ Փակ, բացերցակ փակ ինֆորմացիոն տիրույթում էր։ Զարմանալի, որ 88 թվականին հնարավոր եղավ 3 շաբաթ բացերցակ փակ պահել այս երևույթներին։ Այսինքն նոյեմբերի 22-ին սկսվեց, նոր դեկտեմբերի, դեկտեմբերի Հայաստան եղած երկրաշարժը առիթ եղավ եկավ մի քիչ վերանայելու այս գործողությունները, երկրաշարժի հաջորդող օրերին արդեն սկսեցին աշխատանքի թույլ տալ մարդկանց գնալ եւ փողոցներից վերացին պիկետանող բռնարարքներին, չնայած դրանց հետո ջարդերը բաները էլի շարունակվում էին, բայց ինչ որ չափով դա կանխվել էր եւ 89 թվականին Բայց միթե դեռ Կիրոաբադում հայեր կային, բոլորը չէին։ 89 թվականի ընթացքում նրանք աստիճանաբար սկսեցին, մի մասը կարողացավ արդեն վաճառել իրենց շնորհիվ։ Ուզում եմ ասել, նրանք չեկան եկեղեցու ոչ բոլորի եկան ինչու ունեցվածքն էին ափսոսում շատ տարբեր էր հիմնականում գալիս էին արդեն բռնության ենթարկվածները այն թղամասերը որտեղ կամ տեղը չգիտեին կամ ինչ որ ձևով հարևաններից պաշտպանված էին նրանք այդպես էլ դուրս չեկան իրենց տներից հիմնականում այստեղ կուտակվել էին այն մարդիկ եւ այն շենքերի եւ այն աշխատատեղերի մեծ գործեր որոնք ուղակի բռնության ենթարկված էին եւ իրենց տները թիրախ էին բռնությունների որոնք որոնք օրինակ մի հարցակումից կարողացել են ֆիզիկապես կենթանի մնալ, միտեղ թաքնվել էին եւ ինչ որ կերպ զինվորները բերել են կամ այս տղաները գիշերը գնացել բերել են։ Հիմնականում սրանք արդեն բռնության ենթարկվածներն էին։ Բայց ունենք նաեւ մնացածներ, որ օրինակ մի կնոջ պատմությունը շատ ուշագրա, որի մայրը ծանր հիվանդ էր եւ ինքը չէր կարող մորը թողնել եւ չգտավ մեկը, որը կարող էր ինչ որ տրանսպորտ կամ օգնություն տրամադրել խոճապային վիճակեր, բայց զարմանալիորեն իր տունը երբեք չդարձավ թիրախ, իր տան վրա հարցակում չեղավ։ Ճիշտ ասնոր հարևաններն էին գնումները անում, որտեղ օրայքը բերում եւ այլն, եւ ինքը այդպես էլ տեղից չշարժվեց։ Այսինքն շատ կային ավայսպսի դեպքեր անկասկած ինչպես հարևաններն էին օգնում։ Իրավիճակներ լինում են։ Այս փախստականների մի մասին էլ են շատ հարևաններ օգնել։ Նույնիսկ անծանոթ մարդիկ երկու կին, որի մի տղա գտել ասել է, որ ես քո տղայի ընկերն եմ եւ իմ պարտքն է, որ ես օգնեմ եւ իսկապես օգնել է։ Իհարկե բոլորը եղել են, բայց իշխանությունների կողմից ծրագրավորվածության մասին է խոսքը, որ հիանալի արտացոլված է այս նյութերում։ Կիրոաբադ ինքնապաշտպանության դասերը։ Իմ կարծիքը նա է, որ Կիրոաբադը կվերածվեր Բաքվի եւ Սումգայիթի, եթե չլիներ այդ ինքնապաշտպանությունը։ Բաքուն արդեն ցույց տվեց, որ Սումգայիթը դաս չի եղել եւ իշխանությունները թե խորհրդային թե ադրբեջանական ոչ միայն չեն կանխարգելելու, այլև խրախուսելու են։ Գիրովաբաթը անհամեմատ քիչ դուժեց այս իմաստով, մարդկային կյանքի իմաստով անհամեմատ քիչ դուժեց։ Գիրովաբաթի իշխանությունները ստիպված եղան քաղաքային իշխանությունները ստիպված եղան որոշ զիջումների գնալ։ Գիրովաբաթը կարողացավ իր հետ տանել մարդկային արժանապատվությունը։ Կիրովաբաթից դուրս չեկան այնպես նվաստացած եւ ստորացված, ինչպես Բաքվից եւ Ծնգայից։ Եվ վերջի վերջ Կիրովաբաթը ցույց տվեց, որ եթե մարդիկ կարողանում են համախմն, ինչպես միշտ, ինչպես ցեղասպանության օրերին, որ եթե մարդիկ կարողանային, դուք երբ այդ ամենը նկարագրեցիք, ես հիշեցի Վանը։ Վանը երևի ավելի կազմակերպված էր։ Այստեղ էլ մարդիկ դեռ ոչ վերջ հույս ունեին, որ ԽՍՀՄ իշխանություն կա, որ չի կարող այսպիսի բան լինել։ Այս բոլորը կար, բայց միևնույն ժամանակ կար նաև ըմբռնումը, որ իրենց ճակատագիրը եւ իրենց կյանքը արդեն իրենց ձեռքին է։ Եվ միևնույն ժամանակ սա ցույց տվեց ինֆորմացիոն վակուումի ահավորությունը։ Մեկ ուրիշ առիթով ես կպատմեի, թե Կերովաբացին զուգահեռ Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանությունները ինչքան ես կարծում եմ пассив եւ գրավորական եղան, չնայած նրանք տեղյակ էին այս իրավիճակին եւ նույնիսկ ունեմ Գերագույն խորհրդի այն ժողովը, որտեղ իբրև թե քննարկվեց ժողովը ծայրից ծայր վիդեոնկարահանած է, Գրքում մի փոքր կա այդ քննարկումից հատված, որտեղից երում թե ինչքան անկարող էր խորհրդային Հայաստանը կամ գոնե իրեն անկարող էր զգում կամ գոնե իշխանությունները ինչպես հաճախ լինում է վճռականություն չունեցան իրենց հնարավորությունը լիարժեք կիրառելու օգնելու մարդկանց։ Եվ ես կարծում եմ, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս Կիրովաբաթը, ցույց է տալիս, որ ոչ մի անգամ մենք լավ իշխանությունների հետ հույս չպետք է կապենք որ մարդիկ պիտի կարողանան համախմբվել եւ իրենք իրենց ճակատագրի համար աշխատել։ Սա շատ դառը հետեւություն է, բայց ես անում եմ շարունակ, ամեն անգամ բախվում եմ այս հետևությանը։ Մյուս կողմից անշուշտ, եթե խորհրդային պարետային ժամը չլիներ եւ զինվորներն ու տանկերը փողոցներում չկանգնեին, չնայած նրանք Բաքվում կանգնած էին, բայց նույնը կերովաբաթում էր, նույնը զինվորը իրավունք չուներ կրակելու, զինվորը իրավունք չուներ հարցակվողների բռնելու, զինվորը ուղղակի կանգնում էր օգնելու փախչողին։ Այն հետապնդողին նա չէր ոչինչով միջամտում, որը նշանակում է, որ հենց խրախուսվում էր այս ագրեսիան, եւ որը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ միևնույն է զոհը առաջինը ինքը պետք է հոգ տանի իր եւ մյուս զոհերի հետ։ Նա ում ցանկանում են ոչնչացնել։ Զոհն է, զոհեին էս մարդիկ, զոհեին ընդհանուր քաղաքականության, զոհեին ընդհանուր ամենաթողության, զոհեին Ադրբեջանի հայկական հիստերիայի, զոհեին քաղաքային իշխանությունների կողմից խրախ խրախուսվող բանդիտների կամ եթե կուզեք երբեմն ուղակի տհաս ուղեղը լվացած երիտասարդների, որոնք կարողա նորմալ տղաներ էին, բայց այդ պահին գազազած լցրել էին եւ հերոսացնում էին նրանց իրենց այսպես երկդիմի խնդիրներին։ Տիկին Խարատյան կան տվյալներ, թե Կիրովաբադում քանի հայ է զոհվել, քանիսն են Կարծեմ մոտ 12 մարդ է զոհերի, կան նաև անհետ կորացներ, ավելի մեծ թիվ է, 1200 բնակարան կարծեմ, թե 2400 գրքում այդ բոլոր թվերը։ Այսինքն կան ականատեսների վկայություններ, արխիվային նյութեր, բոլոր մարդիկ իրենց հասցեներով, իրենց բնակարաններով, փաստաթղթերով, դրանք բոլորը փաստաթղթեր։ Եվ կարելի է այդ բոլոր փաստաթղթերը օգտագործել, դուք ասացիք, որ քաղաքային իշխանություններից պահանջում էին տալ փաստաթղթ, հետագայում հատուցում պահանջել։ Որպես ունեցվածքի խնդիր, այո, բայց դա հիմա երկակի խնդիր է։ Խորթային միությունում բնակարանը մասնավոր գույք չէր, պետական գույք էր։ Նույնիսկ սեփական գույքի դեպքում խորթային ժամանակներում հողը մասնավոր սեփականություն չէր։ Այսինքն սեփականության ձևերի գաղափարական մոտեցումները ընկնում են հետո իրավունքի փաստաթղթերի հիմքում։ Չգիտեմ ինչպես, բայց անկասկած սրանք նույնպես կարող են իրավական քննարկումների խնդիր։ Ոչ այնքան փո փոխհատուցում ստանալու, որքան որ հնչեղություն տալու խնդրին։ Այդ առումով ինչ չունե փոխհատուցման համար։ Մարդիկ կան, որոնք կետ առ կետ գրել են եւ ներկայացրել են հայտնի 70 քննիչներին, թե իրենց տնից ինչեր են անհետացել։ Գույքն են գրանցել, փող ա եղել, ոսկեղեն ա եղել, բուն բնակարանի ավերածությունները եւ այլն։ Այսինքն այստեղ նաեւ ունեցվածքի խնդիր կա անշուշտ եւ եվրոպական դատարանները եւ հատկապես ընդհանուր դատարանը իրավունքիում։ Իհարկե, եթե պատշաճ մակարդակով նյութեր պատրաստվեին, կարող են նաև այս խնդիրները քննարկվել։ Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հուլիսի 7-ի թողարկումը։ Զրուցում էինք պատմական գիտությունների տեխնացու Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Թեման Կիրովաբադի հայերի ինքնապաշտպանությունը 1988-1989 թվականներին ըստ ականատեսների գիրքներ։ Հաղորդաշարի հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժողներ Դարիկո Ոսկանյան, Բյուրեղիկ Բաբայան։